kopais emu doce moi delton kai alloi en taxei apoditus in katadiastolen kai egō dierchomai anagnosin eis balaneion iteon eingar tote progerchomai kai echeleusa artenai sabania kai ekoluzea tote etramon eede erhomenos eis balaneion.